Een verwoester trekt in jou op, bewaak die vesting, kijk uit langs die weg, versterk die lendene, versterk je met alle macht. Want die Heere herstel die heerlijkheid van Jacob net soos die heerlijkheid van Israël, van plunderaar het hulle geplunder en hulle te verniel. Die skuld van zijn helden is rooi geverf, die dapper mannen in skarlokken gekleed, die strijd waarin skitter met die glans van staal op die dag als hij omgereed maakt en die spiese word geswaai. Langs die paaie raas die strijdwaans, hulle jaag rond oor die vlaktes, hulle voorkoms is soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer. Hy denk aan sy vername manne, hulle strijkel en hulle vaart, hulle aardloop na die meer waar die stormdak opgerig staan. Die poorte van die riviere word oopgemaak, en die paleis smelt weg. En dit is beslist, die stad wordt ontbloot, Zij wordt weggevoerd, en haar slavinne klaas is die stem van duiven en slaan op hulle bors. In Ninev is soos een vijver van waters, al die dae van haar bestaan. Maar hulle loop weg, staan toch, staan, maar daar is niemand wat omdraai nie, roof silver, roof goud, en onuitputlik is die voorraad, rijkdom van allerhande kostbare dingen. Leegheid, ontlediging, vernieling, in die hart versmelt, en knieën wankel, en in al die lendene is krampe, en die aangezicht van hulle allemaal word bleek. Waar is die leeplek van die leeuws, wat die voedingsplek was van die jong leeuws? Waar die leeuw, die lijn, die klein leeuwkie rondgeloop het zonder dat iemand hulle skrik maak? Die leeuw wat vir sy kleinkies geroof en vir sy leeuwene gewerg het, wat sy gaten met roof gevul het en sy leeplekke met buit. Kijk, ik het dit teen jou, spreek die Heere van die leerskare, en ek laat jou strijdwaans in rook opgaan, en die zwaard zal jou jong leeuws verslind, en ek zal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesante zal niet meer gehoor worden. Nie.